uretse yuko gusa twateza gutangura igihe cy'isaha umunani twatanguye isaha icyenda tukakwirega kumva zitatuvuye ko ngira musaza araza kutubwira igituma eh, retransmission directe yatevye nicyo twamenyesha ni uko ah, twabonye abaririmbyi eh, bashyitse kare hari abari bafitaniye randevu na radiyo isanganiro kimwe gusa umuntu yovuga nuko eh, uretse ko byatanguye igihe cy'isaha icyenda byari gutangura isaha eh, umunani abaririmbyi babyifashemo neza gose eka byabereye kuri la costa Beach uko byama hariho ingendanyi za dusanganiro nkitwa Rogers wa Rogers mm. akaba eka Eh, sinzi eh, icyo uvuga ko ku Eh, akarimbo kiye kitwa burundi burundi sinzi ko bakavuza nk'amasegonda make akarimbo kanatasha kitwa burundi ego burundi kakaba rero ari kamwe mu turirimba akarimbo twamenyesha ko ariko kabaye akambere muri sika stade d'integration de la culture aho umuririmbyi muza kumenya ngaha mu kanya isase mu kanya turaza kuronka akaryo kuko twaciye tumufata interview Christian Savage mu kanya kwa aca agenda kwitegurira interview mwumve ivyo avuga ntari nga mu gihugu amaze iminsi ariko arasirikira mu masurejo afite n'andi makuru eh, menshi tubamenyesha ko spokesman uko wacu kwezi ashobora kuza agakubitira ngaha mu burundi akarujisa akantu hari utuntu twinshi ariko arakora no ngaha muri studio z'ibujumbura akaba rero aza kutubwira ibyo arimwo mugani mu mwanya uza koza aho rero hano muri studio uh, turi kumwe kandi n'umutumire akaba yitwa uh, ndiho ku bwayo desire uh, batazira gentil aho rero uno munsi yaje hano muri kino kiganiro kugira ngo atuganirire ku bijyanye n'urugendo yemereje gufata nibanza ko ari ku munsi w'ejo aho azoja guserukira igihugu muri sika mu higanwa rikomeye cyane abaririmbyi benshi b'abarundi bamaze kuronkamwo ubushimwe ego desire eh, tubwire desire ninde mu ncamake eh, y'amaziki umuziki w'uburundi eh, desire batazira janti ni umuririmbyi w'umurundi kandi ni n'umurundi yavukiye mu gatumba mm. zone ego iri muri komine Mutimbuzi mm. banyumvira kuko ifise inspiration traditionnelle moderne hmm. eh, ikozwe eh, mu mico kama y'ikirundi mhm. kandi ikaba irimo akantu ka moderne ukuntu hmm. rero baca baravuga batuye ubu turamukeneye yego bamaze kuguha ubwo butumire ah, umutima ntiwasimbye eh, wiyumviye gute ah, n'akaye kamwe imwe cyangwa ah, n'ikihe kintu wumvise ku mutima nararyohewe cyane nahatse kugira amazinda kubera ko bisaba bisaba indege bisaba kurira indege bisaba eh, pasiporo bisaba ibi na biriya mm. mugabo incandarema cyane kuko nizeye guverinoma yacu Mm. Eh, ko ishobora kumfata mu mugongo icyo nacyo yaragikoze mm. eh, yaragikoze ni ukuvuga ku wa kane urumva ntiwojya guserukira igihugu hanyuma guca ugenda n'amaguru ni ukuvuga yuko eh, ubushyikiranganje bw'imico kama bwatiza ku gushobo ngo ushobore gushika muri icyo kibanza cyane rwose ni ukuvuga ku kane rero mm. isaha zitatu nzoba ndi mu kirere mu nda y'indege ego hanyuma tubwire ni ni intango utwaye hariya ah, ni iki kintu wibaza yuko kizoshitura abantu bahariya mu byo ugiye utwaye eh, kimwe gusa mhm. abo rero sinzi ko ari abanware sinzi ko ari abazungu mugabo icyo nzi cyo nibo bazomvugiriza hama ndirimbe mugabo amakuru amakuru anshikira avuga yuko byabagoye cyane kuko irimo ubuhinga bwinshi bw'ikirundi bw'ikirundi mugabo ngo bazogerageza ko bafite ingabire eh. yo gucuraranga rero eh. ibyo ndabishimira imana yego eh. reka kumbere bayivuze uh, tuyumvirize hanyuma uh, ariko kandi tubandanye tuganira uh, ushobora kugira ica ku bajije muri kano kanya ashobora kuduhamagara kuri mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatanu ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu hanyuma iyo ndirimbo imwe uzobujanye mm. urafise icyizere yuko uh, nk'uko abandi bagiye babigira izotahukana agashimwe cyane rwose cyane rwose eh, iyo ndirimbo noneho wumvirije n'amajyamba arimwo eh, nibaza yuko ahubwo bazoca bayihindura mu rurimi rwabo hariya ba beninwa muri icyo gihugu desire iyo ndirimbo ivuga iki amajambo eh? ngo ntumwite kigana he yego ubushize mu biganiro bihuza abarundi hariho aho byari byabereye jewe eh, nashikirije ikiri ku mutima nababwiye indirimbo ndababwira ntimukite abana banyu Ego. Benshi basanzwe basoza rya roje cyo sarumwa na bisanganira. Yego cyane. Eh hanyuma jewe nukuri numvirije uwo muririmbyi wacu Janti. Aha. urumva arashoboye cyane uko wumvise n'aya majambo arimwo urumva ko hanura ababyeyi bita abana babo mm. amazina adashoboka ko babanza kwiyumvira izina bita umwana yego bidaturutse ku nkaya mazina uzomba ngo bakigana he bande urumva mwizandi urumva hiryo zina si byiza kubita umwana ahubwo n'umwana rero witwa gutyo umuhamagarira kubaza mama wiwe cyangwa se wiwe icyo yamutoreye iryo zina cyangwa kirazunga kirazunga n'iryo si izina no kuri umwana w'imana umwana w'imana ni ukwigewe ndamwifurije kuzoranirwa muri iri higanwa rya sikagiyemo nacyo cyatuzaniye ubushimwe nka ba stiveni sogo eh, nk'aba bantu ze nk'aba ba natasha ndamuteye intege cyane mu minsi uzokumva yatuzanira agashimwe k'igihugu cy'uburundi ku kibuga cy'indege umuhe n'agafanga none je urazi ndi umwana w'isanganiro mu kuvuga ikintu cyose kije ku isanganiro ari cyiza turagihezagira kandi ugihezagiye yiguma ari sawa jewe nanze mu bantu nakunda bosomani yarimwe yego n'uyu niyo mumbwire yarimwe yego ni ukuvuga rero imana rero yaranyishuye kuko abo nakunda bose barashitse aha urakoze cyane rogezi imana ushimira imana yego uko urabona niyo mumbwire gatoya uno munsi yego azoza no mu mwaka uza kubona sportsman muri uyu mwaka uheze yari yashyitsemo gusa ntiyabaye uwa mbere eh. eh, ni ukuvuga rero ubu rero tubuye natwe tugiye turaza kurekura umurongo nk'iminota cumi abanyagihugu bavuge ku byerekeye isanganiro awadi bavuge ku byerekeye sportsman oya niho ndo niho ndo nibereye weguma ku murongo gusa kwira tugira turangize hamwe na Desire eh, eh. eh, ari we Gentil agiye guserukira igihugu ok ok merci merci murakoze cyane tugaruke ah. muri studio Gentil nacenja gufuya umwe n'igice canke ibiri kubera mm. nako iminota itandatu bwa tuvuga iminota ibiri hanyuma ce tugaruka tuwumviriza ingene byari bimeze tudatebye sika sika sika hanyuma wabifashe gute Ego murakoze cyane christian nanjye ndabaramukije ndaramukije n'abantu bose bari ko baratwumviriza eh, abakunzi b'umuziki w'u Burundi aho bari hose n'iteka ridasanzwe kuri jewe kandi ni n'umunezero udasanzwe by'ukuri igihe nabyumva nari Nairobi niho eh, maze iminsi mike ndi kubera muri ino minsi nayo maze iminsi nzunguruka gatoya imana yaranshoboje kuba nzunguruka kugira ndahura ubwenge mbona abandi bageze mu muziki so nabyumvise ndi Nairobi ni ukuri nararyohewe cyane nararyohewe sinubabwira ukuntu uyu mwanya nari merewe ariko mu ijambo rimwe nararyohewe cyane wodediya iyi nsinzi yawe iyi yawe iki gitsibo cyawe eh, ninde umuntu wumva ninde bantu wumva bagufashije bari hafi cyane ndazi ko ashobora kuba ari benshi ukavuga batatu bane batanu batandatu batarenga eh, kuko eh, wumva umengo badidibiza mu mutima wace wibuka ko aba bantu petetiri bataba bo be utaburi sipokisumani basanzwe abantu bakunda bamenye kubera umuziki ni ukuri ndaryohewe cyane kandi ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima hama nk'uko bivuze abakunzi ntibarera mu mubindi eh, abo ntushimira sinuvuga ko nashimiye abantoye ariko hariho abandi batumye mbasipokisi ni ukuri sinzi ko mubavuga nkabamara ariko ndashimiye kandi na johnny b ni umuntu afise icyo yamariye kuko narakorera amawodiyo ku bantu batandukanye abakodegiteri bose ndabashimiye ariko kiripe zose muzi z'iwanje niwe yazikodetse urumva kandi twakorana nk'abavukanyi mbega abatsinzwe bobo wumva bo babwira iki igihe watsinzwe wayifashe gute ubura nabo bo kwigenza gute ufatiye igihe watsindwa umwaka uherutse uretse uno mwaka w'isanganiro awadi ugira kane gatanu urambabarira gatanu Eh, murakoze kuri icyo kibazo bye sinavuga ko yiherukana atsinzwe nibyo sinatahukanye ikibanza cya mbere ariko naratahukanye ikibanza cya gatatu cyari ikibanza cyiza cyane wanashima nari nkiri mushasha eh, naho nyine twari kumwe n'ibihangange bikomeye kuri jewe yari insinzi eh, ngerageje kubabwira bimwe mu by'iwanje nategura nkitangura umuziki nategura kuririmba nje mu gitigiri cy'abandi baririmbyi yitwa burundi ego icyo nubwira abo twari ko turayigana ni uko batocika intege haburana babiri hagatsindwa umwe kandi umuntu wese afise umwanya wiwe jene uvuga ko vurema sinzi indirimbo zabo ziraryoshe ni nk'uko ikibanza natwaye ari uwundi yari kugitwara navuga ko ari amahirwe nagize ari abafanzi banje basidukanye n'iyo nka bakamvota bakantora nabo igihe cyabo kizogera murakoze cyane Eric imana murakoze cyane eh, Eric wita spokesman yaratwaye isanganiro aho digira eh, gatanu eh, twashaka kubaza ikibazo ca nyuma niki kintu wumva kididibiza mu mutima wumva woshikiriza twabajije nk'ikibazo Eh, muri kano kanya muri ayo mwanya tutaramara n'amasaha mirongo ine n'umunani eh, utwaye isanganiro awadi wumva ushikiriza abarundi abarundikazi abakunzi b'umuziki w'uburundi eh, akajambo ka nyuma washikiriza wumva ari akahe sipokisimani murakoze akajambo ka nyuma ntushikiriza sako ntibagiye cyane icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko niyo amashimwe nyine aguma agaruka hama mpumuriza eh, abakunzi banje bose abakunzi b'umuziki w'uburundi eh, bari bamaze igihe kinini batumva bishasha kuri jewe nari maze igihe ndikonda ndigatere ndapanga akarere nk'uko babivuga kandi ndibaza ko ubu nzogerageza gukora ibisumba ibyo nahora nkora barakoze kwihangana eko rero ko byahiye ngira hajya rero bimaze gutwara uca bigenda neza usanga bigenda neza cyane ari akantu bari ko na bayino mugabo urumva rero adoca agakora iretse ibyo twari dufite amakuru y'uko nko mu ndwi zibiri cyangwa indwi imwe n'igice yawe kuba yashyitse nga mu gihugu cy'uburundi gukorana n'umuproducteur wiwe iyindi ndirimbo hanyuma byari byatebye indi semene ngira ubudoca byihuta ubusa ariko ikibazo cyose mushaka kubaza uwo muririmbyi mwaraye mwitoreye mwikundira ari we spokesman mugaca mu arabumva ariko arabumviriza muri kano kanya kuri wezi tatu kaburungu isanganiro kaburungu org agaca akibishura umwe ati mwaramutse abari kuri radiyo isanganiro nashaka gukeza umustar wacu agiye kuduserukira muri bene uh, bandike ubutumwa bwuzuye ndi Ernest mwaro ndamubwire nti big up sana nawe christian uri mu imbere umuziki wuburundu urakoze ubundi tindi edi imwaro uh, baciye batelefona turabasabye ikigongo oya para kubasaba ikigongo nca amayinite kandi ati ndi edi imwaro ndakeje spokesman atera imbere natwe turi inyuma yiwe hariya afise studio ikomeye cyane mm. hari muyinga ejo bundi yatuganira atubwira ko ari abantu bavuye za cankuzo n'abandi bavuye muri tanzania baje gukorana nawe abazi and john bagume hafi yiwe bazoronka akaryo ko gukorana nawe kuko hadisanganiro mukoranye nawe indirimbo musohoye hadisanganiro tuza kuzivuza ukaba ushaka gutera imbere korana na and john nimba mm. uri muyinga ikarusi eh, cankuzo Eh, tanzania n'ahandi ibyo twarabimwemereye ko dutegereza gukorana nawe kubera ko yatwayisanganira aho twita kwa yoya eh, mukombozi reka hagiyemwo hagiyemwo muhinga bwiza bari kuhatega ariko haratambaho karirimbo hagiyemwo eh, eric ariwe spokesman yego ati mugwi after life music nawe ati ndakeje cyane spokesman kuko uburundi burakeneye cyane abaririmbyi bandika ibintu tuzokwama twumviriza twibuka ah, bikatwibutsa icyo turi ah, nk'abarundi ati muri ni mr polite wo muri after life music ndi Philbert Mwisare umuntu wese ashaka kugira icyo ashikirije kwa spokesman agende yandike spokesman kuri facebook icyo acakora aca asaba ubugenzi nawe amaze gusaba ubugenzi nawe bigaca bigenda neza bakaza bariganirira atusagaje umunota umwe n'igice reka mvuga umwe ati ndi celestin hatunga imana ndi muri komine nyabiraba bujaki khale sindakeje uwo musitari wa vrai spokesman